Bueno, eh lenda bizi harriduraz, notizi aurrean harridura handi bat, zatikan eh, galdera nagusia da, e, norden e, eh, Garzia Angulo iparralderi debekatzeko garain jolastu o ez jolastu. Ehoi batetikan eta bestetikan, ba bueno, atzo e, Jean-Pierre Deporen e, izan genuen batzar nagusia, iparraldeko Euskal Herriko Ligako batzar nagusia, eta bertan aipatu zen, e, bertan zan Lilu Etxeberria baita ere, Frantziko Federatziko Presidentea, Eta bertan aipatu zuen, hola, bueno, Espainiko Federaziotik presio handia zauden, iparralde ez jolazteko grauni, eta, bueno, gu garri utzi gindun, e, gu ez gendela denboa alperrik hartzeko, eh, pelotan ez jende batekin, pelotan alde ez dagoen jende batekin, eta gu pelotan alde gabiltzan jende bakaela, eta horren aurre jarraituko dugula, eta ligako arduradunak ere, berdin esan zuten ez da, eta gu, gu aurra dugu eta pesatzen dugu iparralde parte hartzeko grauni ez ala inungo arazorik izango. Bueno, Mikel, arralde iparraldeko grauni, eh, koordinatzailearekin hitz egiteko aukera izan dugu, berak aipatu dugu, bai, bueno, asma badutela, bai Gipuzkoa, Bizkaia, eta araban jokatzeko, eh, Bueno, ez dakite zen zuk hori nola ikusten duzu, badakigu ba Nafarroa eta Riosal, eh, sea Espainiako Federazioen barruan kokatua daude. Egoera hori konpontzeko aukerak ikusten dituzu. Ba, hiri pesatzen dut, bai, eta azkenean, e, eh, esatean bezala, bakoitze bere sensibilidadea e, gaindituko dela, eta pelotan alde gaudena, gaude, gaudena gehienak, e, angu, angulo ezik, eta hor ba, pensatzen dut, azken baten konpomide bat izango dugula, eta normaltasuna jogarazteko inungo arazik dela izango. Mhm. Harrematan e, eh, jarriko zera, ez dakite, eh, Nafarroa eta Errusako eh, pilota federazioko presidentekin? Bai, bai, dudik gabe. E, Artu estua dago, behiekin, eta pensatzen dut gauzak mai gainean jarri, eta ez duela inungo sentidurik, e, oin goizetik gauea, ba, horrelako presioak eta horrelako gauzak ateratzea, ez, kalderatzea, eta orduan, ba, pensatzen dut, gauz hori bideratzeko, ba, hartu emana estu dugu, esan duten bezala, eta ez da lehen ingo alazorik